Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 10, 1978 Ipinatupad ang papal bull na ilagdaan ni Most Reverend Bruno Torpigliani. Siya noon ang Apostolic Nuncio ng Pilipinas kung saan naitatag ang Cathedral of the Immaculate Conception sa Diocese ng Buwak. Kasabay nito itinalaga ni Pope Paul VI si Bishop Rafael Lim bilang unang obispo ng Diocese ng Buwak. Naloklok siya noong araw ding yon kasabay ng pagkakatatag sa diocese. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.